Nerekin Simun Akoseberri Euskal Iratietan eta Siberoko botzian, egun ontzuri? Bai, egun hon. Itza hartu duzu, e, behar da kontseilu permanenteko hirutanoita amabi autetxiak autatuak izan direla, eta azken mementoko autagai bakar bat izan da, azken mementoko zu izan zira. E, Sibiruko kontseilariak e, autatu behar zirelarik, bon, poloak, lujalde erimoak eman zuen bere ikusmoldea, zuk induzu uh, aurkeztu zure burua, zergatik? zer gatik? Bo, dezain eh, entzunazi uh, eh, bortuganiko botza heben. ez ditak udu ezagun dela, aski ja. Eta igan ustegunian bon, polo uh, pol territoral hortan haitu somaite ginek izan tutuk, mena Udu zentzitak uh, parti politiken uh, tratuka zerbait zela, ja, eta ez lur aldian osoik eta desberdintar uh, eh, hunat, bai hunat. Autatuak izan direnak uh, eh, lugalde erimutik, polotik autatuak izan direnak, zure ustez horiek ez dute ongi defendiatuko bortua? Ez, netako ez, eta fen, zerbait ahiat jareike eh, uh, eh, presentatu nik eh, jampi bus, mena etxean hain tako hain hainkuntre baizik, mena behainan haitu bat egin, egonek harrik lehen, lehen daka vice haitatukik izan zian, hor dian nion hai bus presentatzen, uh, Jean-Marc polon responsabilia duk eta bon, nion polon responsabilia izan, hor baina bainan bi haitu, azken azken biek zuitean eh, eta Jean Pierriart, eta bon, haitatu dira bat, eh, behar, bortxaz behar baitzen haitatu bat, nahi banin uh, presentatu. Etzen uh, izaiten altzen ki Gilalt, Berdinda, berdin da, ez da horretan afera egin nahi duzu? Ez, ez, ez, bate. Guk uh, guetako eta esantazi baizik bai tutu bortu Eta bon, historiko ki Jean-Pierre Hirte randike guetako uh, ezgutuk aski entzunik, aski errepresentatuik eta bon, hor, justuki, enean gehi, azken mementuan amini bat eh, plantatu nuk, zenta eh, ikusiak, uh, eh, uken jau dokumentu bat Park Naturel Regionalan gainen, eta Park Naturel Regionalan gainen uh, duk bat, Konsein Nazional de Protection de la Natura en abiz, hoi uh, minister, du Minister de la Transition Ekologik, mon parka uh, frantzese hitzegi, lamena, uh, bon, simpilago baita, eta eh, gaisa gaiza hortan ebe gue gehua mini bat uh, die. Hek di desidat, eh, mini bat ze behar den egin gue, gue bortietan eta eta bizizaliak uh, pyrki baztertu ja, hor, hor, dokumentu hortan. Eta dokumentu hoi um, elkik izan duk maiatzian, bimila himetzian, bari urte bat terdi. Uh, eta eskola herriko haitetsi ukendi ezen da paizea izan txelaik delegazio, bat izan duk paizea eta ordian uh, hena itzinen e, jakurik izan duk uh, uh hoi eta ez di deuz Eta gordatu di abiz hoi erraitez SSS, Parnature Regionala uh, abantale baizik bazila eta deuz besteik, etzela bate lotuaik uh, hart eta utxueki eta hor ikusten jau oso kontraioa dela eta ez di deuz Hori alde da Utsua eta zaren ezartzearen alde? Alde, jentako ez duk jaituik Ba, Basekabari ikarazin entutuk jentako, eta hartzen beharko diagio modifiatu, uh, hoiekilan bizitzeko. Mhm. Eta nik ipukosi hatza maiten jat, eh, zunik ezun behitia paizea abiz horren eh, biltzea eta entzutea, posizionatzen zutuk heben jelaik hartzen kuntre, eta geho hoi erraiten jelaik eh, paizekuek ez di ideoz erraiten, eta bizizaler gordatzen egia, ez du normal. Eta hor poloa ordezkatzen dutenak hortan dira bez, pixka bat... Zumaite e, ez dakiatzen eta haitetxi berriak dutuk, bena beste zumaite bai, mm. segura. Sigur, mm. pentsatzen ja, bai. Mhm. bai iz, izan no eh, nor dira hiruak uh, Barantol, Jean-Pierre Iriart, Karrik eta... jean eta bai. Hala. Eh, o, Batutuk hiu, pis... igan, igan mandaturan behitzen. Eta horiek dute joko hori pixka bat, kontra dira eta gero Parisetik heldu denean ez dute fitxik egiten? Uh, ez, uh, ez horiek uh, partikularski zen eta herri elkarguan, hoi hartin oza, uh, zen xarakomea holaduk. Jakasti nikuntza be bohti ez dela suba, fen, ez jat eh, deuz mena xara netako bai bohtu jaminioa baduk, mena ez duk lahaniko henian haleike eta ahua duk juiten gu gehuan ah, desidatzea paizea, uh, eh, esiboko botimua lehendak kaia ikilan, eta, eta bala, ez tegin ogalatzen baita. Esanaz, orokorki, ortaik ateratzeko, zuzira izan <laughs> azken mementoko autagai bakarra, bai. bo, lujalde ere muetatik, epoluetatik gindira proposamenak, onartu dira, kasi denak eta denak, zu ez baitzira autatua izan, bez, sistema hortaz? Sistema hortaz, dependitzen nula poletan eh, igaiten dien, Lagainiko, uh, ehm, lagaini uh, eh, iparaldeko herri handian agutuk. Eta baiagu, uh, eh, representan bat baizik polan. Eta be, bestek bezala, salbi maule, haik badik hamar. Hori nula nahi duk ebotza entzunazi, ez duk bate mhm. Eta hori nula nahi izprezentatu geho, uh, eh, dezaik hi bat <laughs> baduk, eta maulek badik hamar zenta demografian gainen horro eginik izan beita eta ez superfizian gainen. Eta galtegin jagu boska bat nolehen horren amini bat kambiaztia eh, ekilibratzeko, ez jagu galtegietan hamar representat eh, izan da nila gainek, mena habosek jaleike. justu hoi eta ez ez ez dela denboak, heben beti eh, estakia duk herrelkaguan eh, ez dela denboak egiteko. Galtegiten jalaik zerbait ez beti hek prebu, beti erra ez, ez diak eden baik. Odean, eh, bon, nula itzinatzen ahi ahalgia jola. Mi esker, eh, Simunako zeberri. Ba, izier. Ala, Simunako ondotik, Jean-Pierre Iriart, alozeko hauzapesa bai, egunon. Ba, egunon. La, beraz, zu aurkeztu zira, zure poloak eh, hautatu zitu, ere, peio kihialt eta renekarrik bezala, hemen uh, izeiteko, eta Jean-Marc Barantol. Baina Simonako zeberrik, larraineko asoantak hitza hartu du, eh, hautagai uh, izaiteko. Errandu, mendia, bortia, ba, gaineko bortua, etzinutela utela nombaitziak untxa errepresentatuko, ordezkatuko, duzu, bere hitzartzea? Uh, eh, ez, baten indian haidu... Eh, Nik dolo didan, adik nahi baduk ez eh, dik eta diskurso hoi behar bada behar zuken etxeki poluan lehenik. Heben egio oso libredik eta normalduk eh, eh, nahi batzen aurkeztu egin dezan. Eh? Bena, nik damigarriat zamaitin jat, Sibioun ez dina jolakoik Eta bon, aldiz klarki Uh, eh, Nasaik mintzatzen zian eta jatzuk tranquil eh, mintzatzen eta ber, ber egiten moztik egin. Heben nahi hau izan dik egin eta bon, nahi uh, eh, normalduke, eh, nahi bat uh, be opinioni hau ikaiten eta bala, tiko dira. Eskualdeko parke naturalaren uh, gaia ipatu du. Uh, bat, uh, hemen uh, jendia kontra zela hor adibidez, uh, otsua hartzaren kontra eta gero parisitik elduzereik zela fitxik egiten haute txinaldetik nola, nola tratatu gai hori? Eta, bon, <clears throat> behar bada, ez dakiat, bo, pentsu diat eh, park eh, naturel regional, nola nula, nula plantan ez daiten. Uh, eh, park nazional, hua beste gaiza, park nazionala duk haitik estatik, haiten nula eta nula behar den egin eta ze balditzetan aliz park uh, eh, naturel regional, hua hebenko hautetxe die, hebeko aktorek die plantan ezaiko zer egiten ahalden eta ezten. Uste diat, eh, lifentzia hortan den, eta eh, hebenko aktorek die haitatuko ze itxua dukin park naturel horrek, regional horrek. Eta, bom, badukek ez da bai da nuna baita gogorra, bo, niklak talten izala, baina bom, gio ez dugu plantan ezaik, eta badukek ez da bai da zabal bat uh, uh, Uh, geo, bon, uh, diskurso hoi nik jat damen garretza maiten, uh, nola behar terren, nuska akik egraitek, hau diskur otosantre, eh? la uh, eta laranie. Eta nik uh, beste ikus molde bat jat, uh, uskal mendia horokorki berdik hartu, eta horko hautetxi eta aktorek berdi elkarrek ilani nahi. Eta usteat lifentzia hortan dugu, eta usteat jentek kompreditu dien. Uh, Ibil moldean, galdein diot, pixkat polo, lujalde horiek nola ibiltzen ziren, damutzen zaio berari, adibidez, lagainek edo beste errikipi batek jendetzaz mintzoniz, leku bat izaitia poloan edo eta maulek amak, edo da, poloan, eh? Errepartizio horretaz, banaketa horretaz, zer diozu? Ah. Alorzeak ez dakitzen jende badin, zemat eh, leku bat? Hiu, hiu eh, eta hogei eh, bizizale bat duk alozen. Uh, ba ongeo, beti haipatzen duki, emi e, lagaineko emi handi dela bai, bai, ados, Uh, legiek erraiten dik behar dela, behar dela Eh, kontuten hartu populazioa, somat eh, jente baden eta gukale gineak, eta gau hori eskutuka hajiten argi bela zei, mena, bon, lagainek eh, badikek botzan hartzeko padat, uste tximonek Cimonek hartzeko din klarki botza eta tranquilki mintzatuko gutuk eta mindo alkarri espetatzen bada, badu duk beti eta diskusione moien, egiteko moien, eta bon, nik usteiat ez da bai da untsa egeran dela. Mirezker? Mirezker Si.